Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o savjetima građana i civilnom društvu Sektor 3. Danas nam je gošća Ivana Francisko i članica Ekopana u sklopu kojeg je organizirala dva eko kampa u Karlovcu i između oslog članica Volonterskog centra u Zagrebu. Dobar dan. Bok. Malo ćemo danas razgovarati o volonterskim kampovima, koji je smisao volontiranja, kakva je situacija u Karlovcu i Hrvatskoj glede volontiranja, koliko su ljudi zainteresirani za volontiranje i kakva je budućnost volontiranja na ovim ovdje prostorima. Pa evo možda za početak prvo reći šta su to općenito volonterski kampovi, obzirom da većina slušatelja, pretpostavljam, baš i ne zna o čem se tu konkretno radi. Pa volonterski kamp bi se mogao ili volontiranje općenito e, se opisati ukratko kao nekakva građanska inicijativa suvremenog društva. Dakle, nešto što sažima se u riječi solidarnost, kako pomagati društvu, a opet izvući i sam nekakvu korist iz toga. Dakle, volontarski kamp je prvenstveno namijenjen mladim i mlađim ljudima koji nemaju pretjerano puno novca u džepu i kada planiraš negdje otići, recimo tijekom ljeta ili zime, svejedno, najčešće se putuje ljeto. Ako želiš negdje otići, dakle, platiš si put, prijaviš se na kamp, platiš si put do te neke destinacije i ono što tamo trebaš na tom kampu jest raditi u okviru nekog zadanog radnog vremena, a ostatak vremena je slobodno, organiziran je od strane organizatora samoga kampa, a put vidiš zemlju i sve to za malo novaca, tako da a uz to pomogneš nekakvoj zajednici koja tamo živi i kojima je potrebna pomoć. Mislim da je idealan način provođenja ljetnog odmora. Pa koliko je to uopće danas interesantno mladim ljudima, obzirom da svi nekako traže nekakav dodatni e, izvor prihoda. Koliko uopće ta ideja volontiranja je sada, bar evo govorimo ovdje za Hrvatsku, koliko je interesantna, koliko uopće ljudi razumiju? Pa mislim da je baš zato interesantna jer e, ne zahtijeva neke velike ono financijske troškove, a s druge strane, e, mislim, malo mladih ljudi koji imaju malo mozgu u glavi ne žele putovati preko agencije. Dakle, putovanje preko agencije je ograničeno na nekakav program i većina mladih ljudi zapravo traži nekakvu slobodu u putovanju, a to možeš dobiti ovako, recimo ako odeš na jedan ili dva kampa u Europi, primjerice, na primjer, odeš u Hrvatsku, ako dolaziš iz Njemačke i odeš u Hrvatsku i Italiju, usput vidiš te dio Mediterana, imaš dakle organiziran nekakav smještaj, a dnevno što trebaš napraviti jest možda odraditi 4 do 5 sati ne znam, nečega, čišćenja šume, a nekome će to dobro značiti tko tamo živi. Tako da e, sama ideja volontiranja e, nosi nekakvu svoju kvalitetu, e, to je moj osobni stav. Mm, jer meni možda ne mogu garantirati da svaka mlada osoba ima isti stav, dakle da želi nekome pomoći, da želi nečemu sudjelovati aktivno, ali vjerujem da većina mladih ljudi, osobito s nekakve studentske populacije, razmišlja isto kao ja. Ili barem slično, tako da... E, da, definitivno volontiranje ima nekakvu svoju budućnost. Da, postavio sam ti ovo pitanje, u stvari baš zbog toga što sam dosta e, puta, evo baš i prilikom vašeg kampa u Karlovcu koji je organiziran u dva navrata čuo od tako dosta mladih ljudi zašto bi se ja tome priključio, zašto bi radio za badava, to je bilo nekad prije davno tamo u prošlom stoljeću poslije drugog svjetskog rata kad su bile ove radne akcije organizirane po cijeloj ne samo Jugoslaviji nego općenito to je bila praksa u istočnom bloku. Da, to je e, možda problematika specifična, sad bi se dao razgovarati o problematici grada Karlovca i problematici mladih ljudi u gradu Karlovcu, a ne općenito vani, e, jer sam dosta putovala po vani i sudjelovala sam na volonterskim kampovima prije nego što sam organizirala ovdje i sa tom namjerom jer sam očekivala da će odjek samih ljudi koji ovdje žive, ne trebaju to isključivo biti mladi ljudi. Općenito ljudi koji žive u Karlovcu očekivala sam da će reagirati puno pozitivnije na nešto takvo. Međutim, možda se radi o problemu mentalitete ili nekog ono, nerazvijene svijesti, o solidarnosti, o aktivnosti i o pomaganju. Jer sam rad za novac je nešto sasvim drugačije od rada, od rada za nekakvu opću društvenu korist. Mislim da se tu uopće ne može uspoređivati, niti osjećaj koji dobivaš. E, plaća jedno i tu plaću dobiješ za sebe, ok. Ovdje dobivaš opet neko novo iskustvo. Ne znam, to je nešto na čemu treba raditi u Hrvatskoj, u Karlovcu, općenito, na poticanju takvog načina razmišljanja i takvog e, načina reagiranja na, na nekakve društvene okolnosti, na probleme i tako dalje. Ne znam, to je stvarno specifika karlovca. Evo, ne mogu drugačije to reći nego tako. Znači u ostalim gradovima u Hrvatskoj nije takva situacija? Pa ne, e, dobro, možda tako bilo recimo ja u vrijeme kada sam počela odlaziti na kampove, dakle, je to bilo prije nekih 8 godina. Većinom se, su se kampovi počeli, su se tek organizirati u Hrvatskoj, bilo ih je negdje 3, 4 do pet, najviše i to su bili isključivo međunarodni kampovi jer još do tada isti, isti problem bio na razini Hrvatske, dakle da mladi ljudi unutar Hrvatske nisu znali o čemu se točno radi, niti isto, isto su pitanja postavljali zašto bih ja sad radio bez. Međutim, e, s vremenom se e, situacija baš ono pomaknula na nekakvu pozitivu i sad u Hrvatskoj imamo puno kampova, svake godine sve više i e, postoji već nekoliko, čini mi se nekoliko kontinuiranih kampova, dakle radi se na nekim projektima koji idu iz godine u godinu i ili su nekakvi umjetnički festivali ili nešto koji zahtijevaju volontersku pomoć. Tako da e, situacija ide na bolje. Sada još uvijek možda problem u Karlovcu, ne znam, e, ok, moje iskustvo da većina kampova na kojima sam ja bila, a i sami kampovi najčešće se organiziraju u manjim sredinama. Možda isto tako, jer u ljudi u manjim sredinama su više zainteresirani i željni su nekih konkretnih događanja i općenito su eh, organizirani i međusobno na nekakvo pomaganje, orijentirani su više, ok, susjedu treba pomoći, ja ću mu uskočiti tako, pa je isto tako kada dođe grupa nekih mladih ljudi, svi se oko njih koncentriraju i žele se uključiti u to, a eh, kada organiziraš nešto, primjerice, ne znam, u Zagrebu, u Karlovcu, u većim gradovima, onda, ne znam, Karlovac je inače grad gdje mladi ljudi tijekom ljeta dakle, idu negdje. Ne možeš ti sad očekivati da će oni ostati u Karlovcu i pomagati tebi zato što ti, ne znam, želiš čistiti koran. Do toga je teško doći, to je istina. Tako da, e, možda bismo se u Hrvatskoj isto tako trebali koncentrirati na to da se radi u okolici gradova, u nekim manjim sredinama. Pa bi tko... možda odjek bio pozitivniji. A tko u Hrvatskoj organizirao? Dakle, na koji način se opće to sad sve pokreće? Volonterski kampovi u Hrvatskoj se organiziraju preko volonterskog centra koji ima ugovore sa drugim međunarodnim organizacijama i postoji brošura koja se izdaje svake godine koja izlazi u svibnju, to je brošura međunarodnih kampova za tekuću godinu. I e, do te brošure se može doći ili preko interneta ili direktno u volonterskom centru i e, sistem je takav da pregledaš brošuru, ako imaš želju, ne znam, otići bilo gdje u svijetu, pogledaš kako se lista kampova nudi. E, kampovi postoje razni, možda bi sad trebalo napomenuti da e, svi su kampovi specificirani, ako postoje kategorije kampova, ti možeš raditi nešto vezano za zaštitu okoliša, za uređenje okoliša, ti su kampovi zapravo najzgodniji jer ne zahtijevaju neku veliku nekakvo veliko mentalno sudjelovanje, nego čisto nekakvu fizičku, konkretnu pomoć. E, u svakom za svaki kamp je napomenuto e, kolika se količina rada očekuje, dakle da li se očekuje da ti radiš 3 sata, 4 sata ili čak 8 sati i koliko je kamp e, zahtjevan. Dakle, nikada ti ne možeš se zaletiti pa završiti u kampu gdje će se od tebe očekivati da radiš, ne znam, ono 8 sati i da da, ono da to ti je napomenuto unaprijed. Ako postoji takav kamp, onda to znaš unaprijed. Većina kampova je prilagođena nekakvoj mješavini ono, mladih ljudi i i spolova i svega, tako da ono ne treba se sad očekivati ništa zahtjevno. E, postoje kampovi isto umjetnički, to se zove art, a art kamp može biti vezan za bilo šta, za nekakav mm, glazbeni festival, e, festival ekokulture, etnokulture, bilo čega gdje je potrebna volontarska pomoć i volonteri često sami sudjeluju na takvim festivalima jer se najčešće na takve kampove prijavljuju ljudi koji su kreativni i koji sami imaju nekakve sklonosti. Znači u nekom smislu nekakvom residence programu, tako Da, da, nešto tako. Onda imaš kampove koji su malo zahtjevniji, to su kampovi koji e, se odnose na rad sa e, sa ljudima koji trebaju nekakvu specifičnu pomoć, to ili su starije osobe ili djeca, sa nekakvim problemom u ponašanju i slično. Dakle, postoje različiti kampovi, baš ono, sve što može zamisliti na u svijetu da se može raditi, postoji kamp za to, tako da samo treba znati odabrati i u skladu sa nekakvim svojim željama i ambicijama. Ok, ja mi sad malo jednu pauzu napraviti, pa onda se vraćamo. Now this one goes out to all the enemies of the amazing project. As I man will tell you, the Babylon and the Babylon and all them wicked, wicked ones. Yes. your roots and cultures, I will tell you. It's a big disgrace. Strictly, strictly, strictly dumb on roots and culture for the amazing project. See the human race. See the human race. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight. dalje smo sa našim gošćom Ivanom Francisković iz Volonterskog centra Zagreba, inače organizatoricu dva volonterska kampa u Karlovcu kroz organizaciju Ekopan, ekološki volonterski kamp. Ekološki volonterski kampovi, tako je, 2003. E, i 2004. 2003. E, smo imali taj prvi kamp koji je bio održan na Rijeci Koreni, tu ispod Drvenog mosta, dakle uređivali smo tu jednu malu zonu, e, projekt je financirao grad Karlovac uz neke sponzore. E, inicijativa je došla od mene, a sam kamp je bio organiziran uz pomoć svih članova kod društva PAN i trajao je dva tjedna. E, volonteri su bili smješteni u jednom stanu, imali smo volontera od apsolutno svuda <laughs> skoro. Iz Australije su nam došli, iz e, Španjolske, Francuske, Italije, Češke, Belgije i Švicarske to šta ste konkretno radili i kako su vam se Karlovčani pridružili. Da, i da, još smo imali dečka iz Ukrajine, Romana, e, njega sam zaboravila spomenuti. E, pa bili su, baš su bili sjajna ekipa mladih ljudi, svi su bili relativno negdje sličnog godišta, dakle između neki nekih dobio od 22 do 25, 26 godina. Odlično su se slagali. E, posao je bio svaki dan, radili smo 6 e, do 8 sati, ovisno o, o vremenu, da, jer smo radili vani, tako da nismo mogli sad planirati točno svaki dan koliko ćemo moći raditi, jer zbog nekih vremenskih prilika. E, radili smo dosta, ne mogu reći da nije bilo teško, ali nije niti bilo toliko teško da su sada bili svaki dan ono mrtvi umorni, nego smo i dalje imali nekakav slobodni program, svaki dan smo se organizirali slobodno vrijeme zajedno i izuzetno je bio lijep kamp. E, oni su svi došli oduševljeni i otišli i još bolje raspoloženi ovako, mogu najprije napomenuti da smo radili na tom području, dakle, e, ispod Kornijskog mosta pa prema e, otočićima. Otočiće smo i očistili, samo tu obavu smo bio, trava je bila pokošena i ono što svakako treba napomenuti da je iz korane izvađeno toliko smeća da je to nešto napisivo sa jedne male zone jer nismo imali strojeva, dakle nismo mogli sad raditi na neki specifičan način nego čisto ono rukama i e, svi smo bili u šoku, a osobito svi ti mladi ljudi koji su došli sad iz nekih zemalja pa su malo bili ono o našoj ekološkoj nesvjesnosti su bili potpuno nisu mogli prestati raspravljati o tome kako može doći do nečeg takvog da se nađe pod vodom, ne znam, ostataka razno raznih kućanskih strojeva, automobila, e, odjeće, e, mislim sve, ono, apsolutno svašta smo izvukli, tako. E, pa čak i ostatke nekakvog oružja, dobro, ajde, to se čak i može razumjeti s obzirom na taj rat. E, stvarno, stvarno sa izuzetno malog područja izvučeno je mnogo, mnogo smeća. E, jedino što se toga sjećam perioda da je kamion čistoće dolazio ono, smeća smeće svaki dan po nekoliko puta. E, očistili smo travu, smo izvadili se tog područja, tako da se stvarno mogu kupati. Ono, do kraja ljeta se mogu kupati u koroni na tom području, to je bilo stvarno zgodno. Međutim, ono, trava raste, ljudi dalje bacaju smeće, tako da to je sad ono problem kampa. Kada bi se u budućnosti ponovno na ovom području organizirao kamp, to bi bilo nešto sa konkretnijom i dugotrajnijom svrhom. Ili svake godine raditi. Kamp, Ili svake godine raditi isto, ali e, e, u tom slučaju bi trebala biti konkretnija pomoć samih stanovnika Karlovca. Kamp je bio održan sredinom mjeseca srpnja i stvarno smo imali većinom lijepo vrijeme i e, Znaš, ono, tamo je gradsko kupovište, ljudi su svaki dan išli na kupanje, ali malo ljudi izbilja ono stalo pokraj nas i pitalo nas što radite, evo trebate pomoć. To je to, nego, mi mislim, ono, svi su došli, prošli, mahnuli su nam, goje, mladi ljudi, super, ono, oni će nas sad očistiti, to su došli iz cijelog svijeta mi se idemo kupiti, to je to. Pa to mi je bilo napisa u novinama svojevremeno je karlovački političar koji je tada bio na dosta važnoj poziciji u gradskom poglavarstvu izjavio zar nam trebaju dolaziti čistiti iz dakle iz Europe i svijeta ovdje naše smeće. Ma dobro, ta izjava s jedne strane je u redu, ali s druge strane zašto, to, zašto bi to bilo nešto loše? U biti ok, neka dođu i neka nam pomognu, a neka se onda i mi uključimo i zajedno napravimo sami za sebe da nama bude nešto ugodnije. Nije nikako problem u tome, recimo i ove godine smo mogli organizirati nešto tako, ja sam unatrag dvije godine konstantno sam pokušavala doći do gradonačelnika i nekako e, pokrenuti inicijativu da bi se organizirao kamp da se uredi taj stari koranski most koji sad došao do te točke da, ne znam, mislim da kroz par mjeseci se više uopće neće moći <laughs> hodati po njemu jer ćemo se srušiti. E, isto tako sam pokrenula i bila inicijativu da bi se uredilo možda židovsko groblje koje stvarno izgleda strašno i zapušteno. Mislim, uz par onako ruku i snage malo e, došlo bi do stvarno lijepih i učinkovitih rezultata u našem gradu. Samo se treba pokrenuti, međutim tako, neke uši konstantno ostaju zatvorene i oči isto tako. Pa ne znam, evo i ovim putem upućujem tu nekakvu inicijativu da se ne treba uvijek čekati od vlasti i od e, nekakvih nadležnih struktura da nešto učine. Možda kada se i sami pokrenemo, svi, jedan pa drugi pa treći, pa doći će do nekih rezultata kad tada. To nije samo kod volonterskog kampa, tako ne, e, zatvaranje oči, uši pred problemima. Ne, definitivno nije, ali ovaj, se recimo konkretno na tom volonterskom kampu je baš došlo na vidjelo. Premda su, dobro, na tom kampu e, imali smo sponzore, ne mogu reći, i ljudi iz Pogovašta su nam došli, dali su nam svoju otvorenu podršku i e, pozdravili su te volontere, mislim bili su dočekani volonteri stvarno na lijep način, otišli su sa ugodnim iskustvom odavde, jedino nekakav ono e, feedback od strane mlađih ljudi u Karlovcu možda nije bio onako kako sam očekivala. Ali kažem, to je možda problem toga što smo napravili kamp u prevelikoj sredini. Neki puta nam se kao Karlovac čini premalen a ponekada nam se čini prevelik za neke stvari, ne. A je li to pitanje edukacije, neke pripreme? općenito građanstva, evo poglavito mladih srednjoškolaca i studenata, je li im jasno šta je to volontiranje i koji su sada benefiti za sebe, za zajednicu, nekako za svoje slobodno vrijeme, neformalnu edukaciju od sudjelovanja u kampovima? Mm, na školama bi trebala biti ta nekakva, mm, postoje nešto što se nekada zvao sat razredne zajednice ili nešto tako, pa u sklopu toga kada bi e, škole bilo otvorene prema tome da prime članove određenih udruga i građanskih inicijativa koji su spremni otvoriti otvoreni k tome da mlade ljude e, informiraju o tome što se zapravo događa i što oni mogu učiniti jer svi smo svjesni nekih problema. Mislim, ne možeš ono baš biti slijep prema svemu. E, mislim da svaka mlada osoba u ovom gradu vidi što ne štima i svatko ima neko mišljenje o tome. Pitanje je samo, e, ponekada ti stvarno treba netko ko će te povući za ruku, ko će te gurnuti negdje, nekog, možda drugog puta ponekada niti nema. Pa tako kada bi škola otvorila svoja vrata tu i tamo, razno raznim udrugama i pripremila je klinca na to da ono, odite, ne, pokušajte, možda možda još i onako nije vrijeme da radite za novac, ono, imat ćete vremena cijeli život raditi za novac i to je nešto specifično sa svoje strane, međutim u ovom trenutku možete doprinijeti na neki drugi način, a to ćete se definitivno osjećati ugodno i evo recimo konkretno volonterski centar svake godine, svakog proljeća po Hrvatskoj organizira takve edukacijske radionice i prezentira općenito pojam volonterskog kampa, pojam volontiranja, kako doći do toga. Dakle, sustav informacije postoji, mislim danas postoji internet, tako da ono, mislim, kogu, ne možeš ostati neinformiran, samo trebaš ono kliknuti, se <laughs> trebaš kliknuti da dođeš do neke informacije. A, mislim da to danas nije problem. Da smo se ovo tu već dotaknuli i malo inertnosti ne samo mladih ljudi i ne samo vezano za volontiranje, nego općenito svi vide probleme, znaju pokazati na probleme, ali se malo njih hvata u koštac i aktivno kreće prema rješavanju tog problema. Ok, idemo mi sad još jednu malu pauzu pa se onda čujemo kasnije. smo sa Ivanom Francisković iz Ekopana i članicom volonterskog centra iz Zagreba. Pričamo o volonterskim kampovima u Hrvatskoj i šire opće smislu volontiranja. Predstavili smo ovaj prvi vaš volonterski kamp koji ste imali na ovim otočićima, drugi volonterski kamp. E, drugi volonterski kamp je bio godinu dana poslije, također u ljeto, mjesec isto srpanj kovoz, Kamp je trajao također tako nekih tjedan i pol dana, desetak dana. Imali smo isto volontere većinom iz Španjolske, Francuske, Češke, Kanade, Italije. Kakav je tu bio odaziv Karlovčana? Malo je možda bilo bolje s obzirom bio odaziv ovak mlađih ljudi zbog toga što smo e, to ljeto također je planirano bilo nastaviti projekt na korani, međutim to ljeto je bilo problematično zbog e, kiša i nevremena čestih, tako da smo sadržaj kampa premjestili na uređenje male scene čišćenje male scene i dobro, ajde, tu smo imali konkretnu i pomoć mlađih ljudi u Karlovcu, dosta su nam pomagali, svaki dan su radili s nama, to je bilo u redu. E, tu stvarno nemam nikakvog prigovora. Kamp je ponovno bio financiran od strane grada Karlovca. Međutim, kada su saznali da smo premjestili ja sam njih bila informirala na vrijeme i sve, međutim očito im se nije svidjelo to što preuređujemo scenu, pa je tada došlo do malih problema. I također smo imali problema oko organizacije smještaja volontera. Mislim, teško je pronaći nešto e, u Karucu. U to vrijeme tada nam, baš nam je bio problem pronaći konkretno smještaj za volontere. Svi su tražili velike iznose novca. I opet su mi tu pomogli bili i ljudi iz gradskog pogovarstva, tako da ono, na kraju smo ih uspjeli smjestiti. Mislim, uvijek moraš očekivati nekakvu ono, suradnju i e, tražiti pomoć, međutim, ono, količina pomoći koju dobivaš, bez obzira na to koliko je traži, uvijek je ograničena. E, nažalost je to tako. E, dobro, taj kamp je možda i bio slabije organiziran jer smo ga morali smo mijenjati zbog vremena taj sami sadržaj, ali rezultati koje smo dobili, ok, stvarno se počistila ta mala scena, preuredili smo i bili djelomično, koliko smo uspjeli, koliko smo imali sredstava, mislim to bilo s te strane bilo u redu, ponovno su volonteri bili sami među sobom zadovoljni, evo, organizirali smo normalno nekako slobodno vrijeme, išli smo i na politice i na more i uspjeli su vidjeti i Hrvatsku i proveli su ugodno vrijeme i stvarno su ono napravili nešto korisno za Karlovac i za mlade ljude u Karlovcu. E, međutim, nakon toga više nismo organizirali kampove u Karlovcu. Iako sam ja, imali smo nekih ideja i dan danas još uvijek stoji neka ideja da kada bismo radili kamp to bi bio neki dugoročni projekt. E, postoji neka ideja o tom nekakvom selu e, u okolici Karlovca i tada bi svakako on, organizirali kontinuirani projekt, dakle volonterski, koji ne bi samo se svodio na to nekako ljetno volontiranje, nego općenito se nadam da bismo imali neku konkretnu pomoć od naših sugrađana. A znači da bi radili na sistem nekog rezident programa, tako da, vam dolaze ljudi na duže od 7 dana tamo boraviti i uređivati nešto. Da, za uzred bi dobili e, nekakvu ono, smještaj u kampu u samom neku selu i tijekom praznika, ljetnih mjeseci i slično za nekakav manji iznos nego što bi to bilo za ljude koji nisu sudjelovali u samom stvaranju eko sela Mislim da bi nešto bilo dobro napraviti tako u Karlovcu jer Karovac ima kapaciteta za to. Imamo um, okolicu koja stvarno ono, treba je vidjeti, treba je obići i e, na taj način bi se i potaknuo i nekakav turizam u Karlovcu. imate možda već neku lokaciju? E, pa imamo više lokacija, o tome bi mogla više reći, ne znam, moja kolegica iz udruge. Mm, razgovarali smo o nekim lokacijama gore prema Draganiću, ima, ima lokacija. Uvijek je taj rijeka mrežnica, svašta bi se moglo napraviti. Tu bi se moglo napraviti deset kampova, <laughs> deset eko sela. Ok, a što se tiče volontiranja u drugim zemljama, koliko su naši ljudi, prvenstveno Karlovčani, a dalje, obzirom da evo, imaš informacije i kroz Volonterski centar Zagreb iz Hrvatske zainteresirani za odlazak volontirati dakle, u neke druge zemlje, što je Europi, što šire? U Hrvatskoj je to definitivno svježe, jednako kao što i ovi nekakvo uređenje u kojem živimo, dakle kako je došlo do nekakve promjene tog društvenog uređenja, e, tako su paralelno sa time došle i te nekakve ideje koje dolaze iz tih nekakvih zemalja koje nisu bile to nekakvom socijalističkom uređenju i e, kod nas je to svježe. U Hrvatskoj postoji samo taj jedan volonterski centar koji e, organizira nešto takvo. Međutim, kao što sam i ranije rekla, broj kampova u Hrvatskoj raste, a s na tome raste i broj e, mladih ljudi koji žele putovati i volontirati negdje vani. Svake godine je sve više. Ja ću navesti svoj primjer da sam ja za taj, za taj način volontiranja i općenito putovanja saznala sasvim slučajno. 99. godine kada je to stvarno u Hrvatskoj bilo ono svježe svježe, svježe i kako pratim nekakav rad u volonterskom centru, djelomično ga pratim ono, s obzirom da imam nekih i drugih svojih obaveza, primjećujem da ima jako puno ljudi koji volontiraju, općenito ne samo koji volontiraju vezano za putovanje i međunarodne volonterske kampove, nego e, recimo na području grada Zagreba postoji organiziran sistem volontiranja i većina udruga ili festivala recimo koji trebaju nekakvu volontersku pomoć obrate se volonterskom centru i javi se masa ljudi i svi su spremni pomoći tako da u sustavu grada Zagreba to funkcionira. Dakle, kada bi recimo svaki grad u Hrvatskoj imao nešto tako dakle jedan mali volonterski centar koji bi e, bio kao nekakav servisni centar, dakle gdje se ti možeš obratiti ako trebaš volontersku pomoć bilo kakvog oblika i e, da postoji nekakva baza članova volontera koji koji su spremni pomoći, e, mislim da bi se stvari puno bolje mogle organizirati. Dakle, sve što treba je samo taj nekakav sustav protoka informacije. To je ono jedino što nedostaje. Možda u Karocu to nedostaje, ali na razini Hrvatske ne mogu govoriti. Recimo, stvarno evo, u Zagrebu to funkcionira. Mislim da u Splitu također postoji jedan sasvim čvrsti, solidni volontarski centar. I tako, polako to ide. Mislim da ne možemo preko noći dobiti sve, ali s vremenom svakako da. Pričali smo o ovom volonterskom kampu na Šolti, tako nešto, ti si tamo bila proteklih godina, ne znam to Kako je to situacija, da, ali to je recimo jedan zgodan primjer e, dugoročnog projekta koji se bazira čisto na volonterskom radu. To je projekt koji je organiziran sa strane Zelene akcije iz Zagreba. Ideja je izuzetno pomenita, dakle e, napraviti nekakva akademiju solarne energije, dakle to bi značilo kao nekakvu bazu solarne energije u Hrvatskoj. E, izuzetno dobra ideja E, koja, se, koja je locirana negdje u centru otoka Šolte u starom vojnom kompleksu. Projekt traje već unazad nekoliko godina. E, svake godine ima po nekoliko kampova se tamo izmjenjuje. To su kampovi, dakle, ili budu kampovi čisto sa našim domaćim ljudima, pa onda dođe serija međunarodnih volontera, pa se onda opet vrate naši, pa mješoviti volonteri i tako. Baš ono, projekt koji traje tijekom cijelog ljeta, ono, počeš već od proljeća pa do nekakve ono jeseni, baš ono, apsolutno cijelo ljeto. I radi se sad ono, ne znam, nisam već tamo dugo bila pa sad ne mogu reći kakva je trenutna situacija ali je zgodan primjer kako se može na dugi rok nešto raditi i opet dobiti neke rezultate. Vjerujem da će s vremenom imati konkretne rezultate. Da, bo pa isto, e, osim šolte, vrlo poznat je volonterski kamp na Cresu, tamo s ovim e, bijeloglavnim supovima. Da, s bijeloglavnim supovima. Mislim, postoji baš ono Hrvatska recimo dobar, ono, dobro područje za nekakve takve akcije, jer kod nas je ono nekakva konstantna, konstantna problematika se pojavljuje, nedostatak financiranja, ne, možemo, ne možemo platiti radnu snagu, pa ne možemo e, unajmiti radnu snagu, uvijek nam to nedostaje, a ovako, mislim, recimo, koji su tu sada troškovi ako ti želiš napraviti nešto organizacije organizirati volonterski kamp e, ne zahtijeva to nikakve velike troškove zbog toga što su e, volonterski kampovi su nešto što je, što je izuzetno skromno samo po sebi. Dakle, ti kada dolaziš negdje volontirati ne očekuješ da ćeš sada biti smješten u hotelu ili dobivati, ne znam, ono, e, ne znam kakav meni svakoga dana. Jednostavno se radi o tome da smještaj treba biti ono osnova da moraš osigurati volonteru dakle da ima nekakav ono pokrivanje te nekakve higijenske potrebe, da imaš nekakav normalan smještaj, ali opet ništa luksuzno i dakle ono hrana, a sve ostalo, dakle stvarno nije nešto što zahtjeva pretjerani trošak. Tako da mislim u Hrvatskoj postoji puno stvari, pogotovo sada nakon rata, koje treba koje se plaću za time, da budu uređene, preuređene, da im se ponovno pronađe nekakva funkcija, da se revitaliziraju, pa počeš od samog grada Karlovca. Ne? U Karlovcu bi bilo zgodno ponovno organizirati baš što se tiče grada, nešto vezano za nekakav kulturni festival, pa kada bi se u sklopu toga svake godine pronašla neka inicijativa, recimo sada uh, u cijelom, ja mislim, gradu našem postoji općenito nekakva težnja da se preuredi ta naša stara jezgra, pa kada bismo organizirali nekakav kontinuirani festival koji bi bio orijentiran prema tome da se sakupi Eh, nekakva financijska suma koja bi pomogla u uređenju jezgre, a uz to bi dolazili volonteri koji bi pomagali i mislim da bi to bila jedna dobra i kvalitetna ideja i sam projekt bi imao smisla i na razini Hrvatske i turizma za sam grad Karlovac. To možda sada smo na tragu planova no, Ekopana i volonterske grupe u Karlovcu. Pa da, prije svega mislim da bi trebalo, mislim da su neke ideje postojale, ne znamo koja je to sada faza da se napravi prije svega u Karlovcu nekakav servisni volonterski centar. Dakle, nešto što bi funkcionirao tijekom cijele godine. E, zatim bi trebalo e, napraviti malo čvršću organizaciju samoga kampa, dakle da to ne ide samo iz eko udruge pa nego baš ono da se uključe i druge nekakve udruge u Karlovcu i tako i onda bismo imali nešto. Vjerujem da će biti još više interesa da. u budućnosti. Pa ne, mislim da interes, ne može se reći da interes ne postoji, recimo samo treba znati na dobar e, način prezentirati nešto recimo, uh, sad smo pričali o tome kako postoji nekakva nerazvijena svijest kod mladih ljudi u Karucu. Međutim, isto tako s druge strane, oni mladi ljudi koji su uh, se upoznali sa volonterima te 2003. i 2004. koji su se družili s nama, koji su nam pomagali, uh, mislim da su se uspjeli upoznati sa svim pozitivnim aspektima takvog takvog načina provođenja ljetnog odmora i svi su bili izuzetno zainteresirani i razmijenili smo nekakve informacije i mislim da je većina njih poslije kontaktirala Volontarski centar. Ne mogu sada reći za njih osobno da li su se poslije uključili u neke projekte, ali vjerujem i nadam se da jesu. Tako da samo e, ono kada se sudariš s nečim konkretnim, ono kada vidiš kako to funkcionira, prije toga ti možeš pričati svatko ima pravo reći. Ja to shvaćam, ono da ti se neki puta čini stvarno apsurdnim da sad negdje radiš, ono a da za to ne dobivaš novac. Ali novac uvijek nije jedina nagrada od rada, ne ja iz svog osobnog iskustva znam ono e, godinama sam volontirala i putovala sam, stvarno sam ono stekla nezamjenjive prijatelje, upoznala sam zemlju sa puno boljeg ono aspekta, proputovala sam zemlju na puno bolji način, tako da ne znam, ono kad putuješ negdje preko agencije to uvijek ona ista neka šema, znaš, odeš u neki grad ili u više gradova, vidiš E, ovaj, ovaj, nekakav spomenik kultura, ovaj objekt, onu galeriju, onaj muzej i tako vratiš se puno fotke, ali zapravo ne uhvatiš dug zemlje, atmosferu zemlje, mislim da je potpuno drugačije kada ti u zemlji provedeš nekih 10-15 dana, kada imaš direktan kontakt sa stanovnicima zemlje, kada imaš priliku sa njima razgovarati, upoznati mentalitet ljudi i da, ono, nezamjenjivo iskustvo svakako. Na svakom slučaju jedno, jedan drugačiji način upoznavanja svijeta za razliku od ovoga kroz turističke. Mislim je, na svoj način je kvalitetniji. Sad ovisi ono kakav, mislim da uvijek imaš vremena u životu ono putovati na neke druge ono standardne načine, ali kad si mladi i kad ono nemaš nekih ono pretjeranih obaveza tu kod kuće i kad imaš to ljeto slobodno, mislim da ga vrijedi iskoristiti, ne? Na što bolji način za tebe, ono nešto što će potpuniti tebe kao osobu, a mislim da je to najvažnije iz svega. Ok, evo, mi smo sada na kraju današnjeg druženja, imaš još kaj za kraj reći? Pa ono, mogu pozvati svakog ono, da se uključi u nekakve takve projekte. E, dakle, postojite volonterski centar u, u Zagrebu, na Trešnici, CIRAN, ne znam, imate stranicu www.vcz.hr i tako, pođite tamo, informirajte se, sudjelujte, budite aktivni putujte okolo, volontirajte. da. Mislim da je ono, svatko želi putovati, a ovo je idealan način putovanja definitivno. Ok, Ivana, puno ti hvala. Hvala tebi. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras i čujemo se sljedećeg utorka u 20 sati. Do slušanja.